A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjerni. Dobar put vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com Soba put vjernika. فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا Došao je čovjek i zaklo je pijetla džinima pred useljenju, da ga, dži, da ga džini čuvaju, kako je ovaj, da bi im se približio sa tim kvarima. Pa ovo bila, oni malo su ih pobunišu. Ne, ne, ne, kaže, nije, nije, nije, nije to uradio, to je, nego kaže, Pavo je sa svojom majkom. Euzubillah, treba ga ubi, treba ga zakla, treba ga. Subhanallah, ovo prvo je, brat, veliki šir koji ga izvodi iz vjera. I oni nisu mnogo radni. A ovo drugo je veliki grije. Veliki grije, nema sumnje da je veliki grije. Ali opet, ako Allah bude htio neće ga izvesti, taj ga grije, neće izvesti iz vjere. Iako kažemo da je to veliki grije, da je to pogano dijelo, ovo je vamo još poganije. Ovo je vamo još gore. Zato što će vječno u Džahenemu ostati zbog toga. To nije dan, dva, braće. To nije mjesec, godinu, sto godina, hiljadu godina, nego vječno. Nema više kraja. I svaki dan patnja gora i veća. Ne udubila. وتحثو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا Na primjer, onaj ko dođe i kaže jevreji i kršćani, oni su kaže vjerujući. I oni vjeruju. Aj, braći, zašli iz vjere? Zato što oni nisu vjernici. Allah naziva kafirima. Kul ja i kafirun. Reci o nevjernici. Pa se obraća i jevrejima, i kršćanima, i mušnicima, i vatropoklonicima, i budistima, i svim drugima koji nisu muslimani svima drugima se obraća koji nisu muslimani. I naziva ih kafirima. I mi ih moramo nazivati kafirima. Možemo ih nazivati jevreji, kršćane, ehlu kitabijan, Ali to ne znači da su vjernici. To ne znači da su vjernici. To znači da se samo malo razlikuju od drugih, od drugih, od drugih kafira i od drugih muši. Ili sumnja u njihovo nevjerstvo. Zašto je to, braćo, važno? Zato što takav sumnja u svoju vjeru. Zato što takav sumnja u, vjeru islam. Ne možemo biti isti mi i oni koji čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možemo se istim imenima nazivati. كي تمضي مسيرتنا كي تمضي مسيرتنا I mora im se to dati do znanja. Da ih pozovemo, braćo. Na taj način da ih pozovemo u vjeru. Ako im mi kažemo, i vi ste mašala, dobro, i vi ste u pravu. Pa ako smo mi u pravu, što da prihvatamo islam? Jel? Što da prihvatimo islam ako su u pravu? مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما خذوا ركب سنتنا سنتنا سنتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegove ashaabe i sve one koji slijede njegov sunnet i put do sudnjega dana. Amin. Bi idni Allahi ta'ala, draga braćo, govorit ću vam nešto iz akide, iz vjerovanja, i stvari koje su jako, jako važne za svakog muslimana i za svaku muslimanu. Znamo da uglavnom većina stvari i većina propisa u islamu i većina ibadeta i većina stvari ima svoje propise. Pa znamo, na primjer, ako hoćeš abdest uzmeš. Imaš šartove abdesta. Pa imaš ruknove abdesta. Kad učiš sve to, sve to moraš da naučiš. Na kraju, šta se uči, braće? Uči se kako se kvari abdest. Da ga ne bi pokvario i ako ga pokvariš, da ga obnoviš. Zatim, imate namaz. Pa imamo šartove namaze da se okreneš prema kibli, da se obučeš, da bude čisto mjesto, tijelo da se sklanjati, abdest, tako dalje. Imaš ruknove, ruknove ovoga, ruknove namaza, početni tekbir, učenje fatihe, kijam, stajanje, ruku, seđda i tako dalje. Šta na kraju posle učiš? Učiš šta kvari namaz. Kako se namaz može pokvariti ako izađe ako se pohvali abdest ili ako se čovjek nasmije ili priča ili tako dalje. Odmah znači učiš te stvari koje kvare, koje kvare. Imamo iman. Šta je iman? Ko, ko će mi reći definiciju imana? Šta je to iman? Kod ehli sunneta Šta je to iman? Ako se neko pita, pominje se iman, iman, šta je to iman? Dalje? Tama. To je znači iman. Da čovjek vjeruje srce. Da bude ubjeđen u Allahu subhanahu wa ta'ala postojanje. U Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoć. I sve ono što se tiče gajba. Da jezikom izgovara to svoje vjerovanje, šehade, ešhedu la ilaha illa Allah, wa Rasulullah i tako dalje, da izgovara one riječi koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. I na kraju da sve to potvrdi svojim dijelom. Kroz činjenje ibadeta, kroz činjenje namaza, post, zekar, hađ i tako dalje. I znači to su tri rukna imana. To su tri rukna imana. Znači, a rukn je, braćo, stup nečega. Nešto bez čega jedan ibadet ne bi bio ispravan, a nalazi se u samom ibadetu. I ima razlike, na primjer, kad kažemo šart i kad kažemo rukna. Šart je nešto bez čega ne, neki ibadet nije valjan, ali je izvan tog samog ibadeta. Na primjer, abdest je šart za ispravnost namaza. I abdest se ne nalazi u namazu. U namazu je znači početni tekbir, učenje fatni, to je u to namazu. A ovo su stvari prije namaza da se očistiš, to je prije namaza. I tako dalje. A ruknovi se ono samo u namazu. Tako znači, ruknovi imana su šta? Ubjeđenje, izgovaranje jezikom i potvrđivanje djelom. Ako fali jedan od ovih ruknova, i ako fali od jedna od ovih stvari, vraća, nema imana. Ako čovjek, na primjer, klanja, izgovara šehad i sve to, međutim nije ubjeđen u srcu da je Allah jedan jedini nije ubijeđen u srcu da Allah postoji ili tako dalje, ili sumnja u meleke ili... Takav čovjek nije vjerni. Takav čovjek nije mu'min. Što? Zato što mu fali jedan, jedan, jedan od ruknova imama. Ne vjeruje. Ne vjeruje. Džaba mu što radi. Ako ne vjeruje, nema, nema od toga nikakve, nikakve Ono što ja, znači, želim u, ovoj, u ovom obraćanju, a ovo je, braćo, jako važno i trebate naučiti, jeste stvari koje čovjeka izvode iz islama. Da spomenem stvari koje čovjeka izvode iz islama. Zašto, braćo? Ne da bismo išli okolo i tektirili ljude. Ne da bismo rekli e, ti si zašto, ti si. Ne, nego da naučimo da bi se od toga sačuvali. Isto ko što učimo stvari koje iz ovaj kvare namaz da bismo se sačuvali, ne da bismo gledali ko je pokvario namaz ili ne, nego prvo učimo da bi sebe sačuvali od tih stvari, da ne upadnemo. A ako ne daj Bože upadnemo, da znamo da smo učinili nešto, da se povratimo našem gospodaru i da obnovimo naš iman i, naš, i, i, našu, i našu vjeru. To je znači glavna stvar za izučavanje, za izučavanje ovaj, ove, ove teme. To je glavni povod za izučavanje ove teme. Jer, nažalost, postoje ljudi koji su džahili, koji su neznalice i upadne u neke stvari i sam ne zna da je I neuzubila može da skonča kao nevjene. Može da skonča, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio, da se nije pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala. A ja sam sinoć malo braći u Smederu govorio koliko je važno da čovjek se boji za svoj iman. Da čovjek stalno čuva svoj iman. Ibrahim a.s. je dovio وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ لَسْنَا Kaže, sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo kipove. Iako Ibrahim a.s. bio musliman i to jedan od najvećih muslimana koji je ikad živio. On njega je bilo strah i moli Allaha da ga sačuva i, i njega i njegovu vjeru. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on je dovio, on je dovio Allahume, ja mu kalibel kublubi, sebi kalbi ala dini. On, Allahu, ti koji okrećeš srca, okreni moje srce, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. I znači i stalno se čovjek mora čuvati da ne upadne u ova, u ova ne daj Bože dijela. A kaže Ulema, rahmetullahi alehi, kaže, od nifaka je, od munafikluka je siguran samo munafik. Vjernik nije siguran. Stalno ga je strah da ne upadne u nifak. Da stalno da ne izađe svijet. A onoga koji je munafik njega nije strah. On kaže, ja sam muslima, nema, iako nikad možda ne iako niti poda, iako ništa od islama nema, možda samo ime ili sve manje imena, kaže, ja sam musliman, ja imam srce. Pa i krava ima srce, subhanala, ali nije krava i krava. Krava nije muslima sramo srce ne, ne, ne, ne čini čovjeka muslimana. Jer mi kažemo, vraća, mi kažemo ono što je u srcu, to mora da se manifestuje i napolje. Ono što je u srcu, mora i napolje da se vidi. Šta misliš, neko kaže tebi, čovjek kaže ženi, ja tebe ženo volim. Ja tebe volim svim srcem. Hoće da je tuče. Hoće, neće da je kupuje, da se oblači, neće, maltretira je. E, čini joj zulup, pa ja tebe volim srce. Lažeš, šta ćemo reći, lažeš, ti mene ne voliš. Idi nađi neku drugu voli, Ne voli mene više voljeti, jel? I zato čovjek mora, čovjek mora da se čuva ovih stvari. Ja ću spomenuti deset stvari koje ljude izvode iz vjere i koje su najčešće i koje su najčešće to ne znači da ih nema još. Ima ih još. Nema knjige iz fika, ob, opširnije knjige koja govori iz da nema u sebi poglavlje kitabu ride. Knjiga o ridetu, o murtedima. I šta ih sve izvodi iz vjere. Bilo koji mezer, Bilo da je hanefijski, bilo da je šafijski, bilo da je hamelijski ili malitijski, bilo svaki mezer i svaki to fiksko dijelo koje je opširnije ne ona koja se poput mihala i slično tome, to nema. Međutim, ona veća dijela i slika koja obrađuju čitavu imaju sva ta dijela, imaju to pogled. Prvi i najveća dijelo koje čovjeka izvodi za Allahove subhanahu vjere jeste šta? Ko će mi reći? Prvo dijelo, pa kad pričaš, nema pitanja. Ovaj, prvo dijelo koje dijelo koje, ovaj, najveće dijelo koje čovjeka izvodi iz vjere. Širk, širk. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe la yagfiru an bihi wa yagfiru ma dune zalike limen ješa. Zaista Allah neće oprostiti da mu se čini širk. A neće oprostiti bez teube, Neće oprostiti bez teube. Onaj ko se pokaje, to je drugo pitanje. A oprostit će onome, mimo toga, onome kome on bude htio. Allah će prosti mimo širka onome kome on to bude htjeo. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innehu me yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu uh, wa ma'wahu nar wallahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kaže onaj ko čini širk Allahu, Allah će mu zabraniti džennet. Nikad džennet neće ući. Nikad u džennet neće ući. I za zagarantovana mu je vatra. Zagarantovana mu je vatra, a nasilnici nemaju pomagača. Oni koji čine vul i nasilje, a to je prije svega šir, oni nemaju pomagača. Allah subhanahu wa ta'ala sigurno neće pomoći. Koja su to dijela širka? Ko će mi nabrojati? Hajde. Neka od dijela širka. Hajde. Obožavati nekog drugog Dalje. Pri, taman. To je obožavatelj pripisivati Bogu. Dalje. Dalje, neko konkretno dijelo, hajde. Jeste, da prinese žrtvu radi džina, ko što su mnogi radili. Da li oni džinima prinose ili? Halalija. Ako prinose svetom Đorđu, to je šir. Ako prinose Allahu subhanahu wa ta'ala, to je novotarija. Aj, pazi, mora se tu tačno razjasniti šta oni rade. Ako prinose svetom Đorđu, kako ga nazivaju, nije niti svet, onda je to širk veliki. Ako prinose Allahu subhanahu wa ta'ala, onda je to novotarija. Zato što to poslanik nije radio. Zato ni ashabi ni prve, ni prve generacije. Morate to ovaj, razvojiti. E, ja ne znam sad tačno što oni rade. Ja, ja sam ovaj ne, ne, ne, mogu ništa, ne mogu ništa o tome da kažem. Na primjer, od tih vrsta jeste dova mrtvi. I uopšte dova nekom je mimo Allaha, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je veliki širk. To je veliki širk. Ko što imaju. Zatim traženje pomoći od onih koji nisu kadri da pomogu. Drugo je ja tebi, ali pomogni da gurnem auto. pa nije širk. Međutim, da ja tražim, na primjer, od nekog mrtvog ili od nekog tko je na, na drugi kraj zemaljske kuj, da, poguramo auto, to je šir, braće. To je šir. Ili, ko što mnogi traže, na primjer, od mrtvih, od turbeta, od ne znam ti čega, traže pomoć, traže djecu, traže i metak, traže, e, to je, to je širk. To je širk Allah Zatim, što je še ovaj brat spomenuo, e, klanje, da kolje u nečije, u nečije drugo ime i tako dalje. To je veliki grijev, širk koji čovjeka izvodi iz vjere i vječno će biti neudobila, bila da toga sačuva u džehennemu. Ja ću vam ispričati jednu priču koja je vezana i za ovu vrstu širka, a koja je isto i vezana za važnost izučavanja ovih tema. Kaže, bio je jedan šejih i podučavao je svoje učenike knjizi Teohida. Jeste čudili za kitabu Teohida? knjiga Teohida. Jer Allah subhanahu ima poznata knjiga o šeha Muhammeda ibn Abdullaha, kitabu Teohida. I kad bi god prokomentarisao, čitao bi i komentarisao tu knjigu. I kad bi god završio, on bi se vraćao iz početka. Svaki put se vraćao iz početka. I govorio i upozoravao I njima učenicima dosadilo. Svaki put kitabu tevhid. Pa i kaže še malo nam promijeni, malo ahlaka, malo tipa, malo sire, malo, malo neki drugi. Stalno izučavamo tu jednu stvar. Dobro, kaže, vidjet ćemo, razmislite. Dođe jedan dan i kaže, znate šta sam čuo? Došao je čovjek i zaklo je pijetla džinima pred useljenju u kuću da ga, džin, da ga džini čuvaju tako im, ovaj, da bi im se približio sa tih klanja. je bila, oni malo su pobudiš. Ne, ne, ne, kaže, nije, nije, nije, nije to uradio, to je, nego kaže, spavo je sa svojom majkom. Evo, dubila treba ga ubiti, treba ga zaklat, treba ga. Subhanallah. Ovo prvo je čio veliki šir koji ga izvodi iz vjere. I oni nisu mnogo radni. A ovo drugo je veliki grijeh. Veliki grijeh, nema sumnje da je veliki grijeh. Ali opet, ako Allah bude htio Neće ga izvesti, taj ga grijeh neće izvesti iz vjere. Iako kažemo da je to veliki grijeh, da je to pogano djelo, ali ovo je vamo još poganje. Ovo je vamo još gore. Zato što će vječno u džahenemu ostati zbog toga. To nije dan, dva, braću. To nije mjesec, godinu, sto godina, hiljadu godina, nego vječno. Nema više kraja. I svaki dan patnja gora i veća. Ne odobila. A zbog ovoga Allah će ga možda kazniti u džehennemu koliko on bude htio. Pa će ga na kraju, kad ispašta, ispo, e, te, plati sve, svoje grije, onda će ga uvesti u džehennem. E, kaže, moji učenici, vraćamo se mi, kaže, ponovo na kitabu terahidu. Ponovo se mi vraćamo na tigu iz terahidu. Što? Zato što nisu skontali. Zato što toliko vremena nisu, nisu skontali. Zatim, Druga stvar koja ljude izvodi iz, iz vjere, koja je ovdje spomenuta, men dža'ale bejnehu wa bejna Allahi wa sa'id. Jed'uhum wa jes'aluhum šefa'ate wa jetevekjelu alejhi fa kadu kefere Onaj ko načini između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednik. Ko uzme posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala i njima se obraća, njima dovi i tako dalje. Primjer, primjer kao što su uzeli kršćani Isa alaihi salama kao posrednika između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili kao što su uzeli one svijece svoje kao posrednika. Ili kao što su mnogi uzeli mrtve. Ili kao što uzimaju da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva čak poslanika sallallahu alaihi sallam kao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio posljednji u dostavljanju objave. Dostavio nam je objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. To i njegova emisija završena. Čim je završio to, Allah subhanahu wa ta'ala je uzeo njegovu dušu. Umro je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve Ali neki džahili i neki koji ne znaju svoju vjeru uzeli su ga zaposlenik i dove mu i vole ga i briste i plaću i kod njegovog kabura ostavljaju ovaj, dove i nema šta, šta, ne rade. Bacaju se i tako dalje. Nema šta ne rade kod njegovog, kod njegovog kabura, sallallahu alaihi ve a on je uvijek na to upozoravao. On je uvijek na to upozoravao. Čitava njegova bila misija da upozorava na to, subhanahu, subhanahu. I kad je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su neki ashabi pomislili da on ne može da umre. Među njima i to, ona radi anhu Kaže ko kaže da je poslanik umro, glavu će nositi. A, a Omer nije, nije se vraćao šalio. Omer kad kaže nešto, on se nije šalio. Nego je bi to odmah završavao. I kaže Ebu Bekr radi anhu, on je bio uvijek priseban i on je, zato, zato je bio bolji od, od Omera. Zato je bio najbolji čovjek u ovom umetu. Dođe ispred svih tih asaba i kaže, o ljudi, vi koji ste obožavali poslanika sallallahu alaihi wa znajte da je on umro. Onaj koga ste obožavali više nema. Što za šta znači to? Znači da on nije dostajan obožavanju. njega slijedimo, njega volimo, ali ga ne obožavamo. A oni koji su obožavali Allaha, on je živi i vječni. On je živi i vječni, on neće da umre. I može se obožavati samo takav. Onaj koji je vječan, on se može obožavati. Onaj koji će da umre, ko ne može da ti pomogne, on nije zaslužio da se obožava. A to je jedini Allah subhanahu wa ta'ala koji se može obožavati. Jedini Allah subhanahu wa ta'ala koji se može obožavati. I znači, ne priliči nikome da uzima posljednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto čak, mušnici iz Meke, oni su mušnici bili. Šta znači? Vjerovali su u one svoje kipove, ali nisu vjerovali, pošto mnogi na nas misle da vjeruju. Oni su priznavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni su smatrali da je on vrhovni Bog i da je on vrhovni gospodar. Oni su to bili ubijeđeni u to. Međutim, šta ovi njihovi posrednici, ovi kipovi su bili samo posrednici. Kaže, la na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zufa. Kaže, mi njih ne obožavamo, osim da nas približe Allah. Ko da ti približi? Onaj kamen, ono drvo, ili onaj mrtvi, subhanallah, ljudi, kako su ljudi, ti koji čine širta Allah, kako su glupi, oni koji obožavaju mrtve, koji obožavaju kabure, glupi su, on ne zna da li je taj što je umro, da li je u dženet ili u džehennem. Ne zna. Možda je on potreba naše dove, da dovimo Allah spano da ga sačuva. Da mu oprosti. A on možda glavi u džehennem, on ga dovi. On ga zove. Traži pomoć od njega. Subhanallah. Subhanallah, kakva je to vjera. I kakav je to ibadah. Sljedeća stvar, braćo. Sljedeća stvar koja je jako koja mnoge ljude izvodi iz vjere, jeste Men lem yukeffiru mušikine au šekke fi kufrihim au sahhaha hebehum kefere. Onaj ko ne tekfiri mušrike ili sumnja njihov kufr ili smatra da je njihova vjera ispravna. Ta je kjava. Naprimjer, onaj ko dođe i kaže jevreji i kršćani i oni su dođe vjernici. I oni vjeruju. Taj, braći, zašto vjeruju? Zato što oni nisu vjernici. Allah ih naziva kafirima. Kul ja i juhel kafirun. Reci o nevjernici. Pa se obraća i jevrejima, i kršćanima, i mušnicima, i vatropoklonicima, i budistima, i svim drugima koji nisu muslimani. Svima drugima se obraća koji nisu muslimani. I naziva ih kafirima. I mi ih moramo nazivati kafirima. Možemo i nazivati jevreji kršćane ehlu kitabijam, Ali to ne znači da su vjernici. To ne znači da su vjernici. To znači da se samo malo razlikuju od drugih, od drugih, od drugih jadira i od drugih muži. Ili sumnja u njihovo nevjerstvo. Sumnja da je ispravno. Da. Zašto je to, braćo, Zato što takav sumnja u svoju vjeru. Zato što takav sumnja u, vjeru islama. Ne možemo biti isti mi i oni koji čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možemo se istim imenima nazivati. Oni su u čapiri, oni će vječnu džahenem. I mora im se to dati do znanja. Da ih pozovemo, braće. Na taj način da ih pozovemo u vjeru. Ako im mi kažemo, i vi ste mašala, dobro, i vi ste u pravu. Pa ako smo mi u pravu, što da prihvatamo islam? Jel? Što da prihvatimo islam ako su u pravu? Nema potrebe. Ne, nego im kažemo, vi ćete u džahenem, ako ne prihvatite islam, vješni ćete u džahenem. Zato što vam je to Allah na ovaj obećao. Zato što vam s time Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. I ne smiju se oni nazivati vjernicima, niti se njihova vjera smatrati ispravno. Ko što, nažalost, rade, rade mnogi. Sljedeća četvrta stvar jeste من اعتقد أن غير هدى نبي صلى الله عليه وسلم أكمل من Kaže onaj koji smatra da je nečija uputa bolja od poslanikove Ta je nemi Mi kažemo poslanikova je uputa najbolja. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve ništa nije govorio po svome nahođenju Ništa nije govorio iz svoje glave. Nego šta? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى On ništa ne govori po svome hiru, nego je to objava koja mu se objavljuje. I Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je donio objavu i donio je uputu i upućivao je ljude od Allaha subhanahu wa ta'ala od onoga koji ne griješi. I onaj ko smatra da je nečija uputa bolja, kaže da je taj bolji od poslanika ili da je bolji od Allaha, ne uzubila. I takav je nevjernik. Ili wa hukmu ghayrihi ahsanu min hukmi kalladhi yukadilu hukma ala fa Ili onaj koji je ubjeđen da je njegov sud i njegov šerijat i njegov zakon ovaj da je nečiji drugi zakon ili sud ili šerijat bolji od suda Allahov poslanika i njegovog zakona i šerijata ta je, kaže, kafir. Kao je, to je kao onaj koji daje prijenost tagutskim sudovima i tagutskim propisima nad vjerom, nad Nema sumnje, braće, da je to nevjerstvo. Da je Allahov zakon najbolji zakon. Da je Allahov zakon najbolji zakon. Da onaj koji nas je stvorio najbolje nas poznaje i najbolje zna šta je dobro za nas. I najbolje zna šta je dobro za nas. Ako vidite, braće, ako vidite, ako vidite da je neko proizveo neku mašinu, on je najbolje poznaje. Što? Zato što je on shvatio onaj dio u nju gradi, On to zna najbolje. Allah subhanahu wa ta'ala je nas stvorio. I on nas najbolje poznaje. Najbolje zna šta je dobro za nas. I nema sumnje da je njegov šerijat, njegov zakon najbolji. I da se ne može porediti. I da se ne može porediti. Ovdje samo ću dodati još nekolike stvari, a to jeste da niko ne smije davati prednost nekim običajima, nekim običajima koji su se kod nas uobičajili nad uputom Allahovog poslanika sallallahu nad sunetom Allahovog poslanika sallallahu Moramo ga slijediti, moramo slijediti njegov sunet. I ako se neki adet ili običaj kosi sa sunetom Allahovog poslanika, moramo ostaviti taj, taj adet i taj običaj a uzeti sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve i njegov, i njegov, njegov sunet. I braćo, posebno upozorenje onima koji kažu ovo je naša tradicija, ne znam kako, ili bosanska tradicija, ili romska, ili albanska, ili turska tradicija, pa kada mi ovo nećemo da ostavimo. I mi imamo tradiciju koja je Allahov poslanika tradicija i koja je starija i od bosanske, i od romske, i od albanske, i od svake druge tradicije. Subhanallah, to je prava i jedina ispravna tradicija. I ne smije se druga tradicija ovaj slijediti. Međutim, ako neki ima običaj koji se ne kosi sa šerijatom, nije problem da se praktikuje. Nije problem da se praktikuje, ali ne u ibadetima nego u drugim stvarima. U drugim stvarima koje su van ibadeta. Na primjer, običaj je kod nas, na primjer, kad se, kad se dijete osuneti, obreže, da se dođu u komši prijatelji, da se, da se časti to dijete, da mu se ostavi nešto novca. To je lijeki običaj. I on nema nikakve suprotnosti. Iako to nije radio Allah, iako to ashabi nisu radili, kažemo da nema smjeti, da ne suprotstavlja se ničemu. I nije to i ibadet, i nije to i ibadet. Međutim, ako ima neki običaj, pa da se proslavi Eh, da se napravi banke, da se pijanka, e, to je već priča o kojoj nećemo, o kojoj nećemo govoriti. Peta stvar, braćo, i sa ovom ćemo završiti, pa ćemo inša Allah kasnije nastaviti, jeste Men ebgade še'e mimma džae bihi Rasulu sallallahu alaihi wa sallam wa amile bihi kefere. Li qavlihi ta'ala ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم kaže onaj ko mrzi nešto sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pa makar to i radi ako nešto mrzi on je pa makar to i radio takav je kafir i dokaz zato su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, u suri Muhammed 9. ayat: "Zalika bi ennehum kerihu anzal Allah. Zato što su oni mrzeli ono što im je došlo, što im je Allah objavio, fahabita a'malum. Pa im je on njihova dijela sva poništio. Sva im je dijela poništio. Na primjer, na Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeku naredio da klanja. I čovjek klanja, pokorava sve što mora. Međutim, mrzi to. Mrzi ga nama. Takav čovjek i ja iako klanja. Mrzi hijab, pokrivanje žena. Mrzi neki propis od propisa. Takav čovjek, pa makar i postio, i klanio, takav čovjek nije musliman. Ne smije. Ono što je od Allaha, to volimo, subhanallah. Ono što je od Allaha vjere, to volimo, zato što je to dobro za nas. Nije nam ništa objavljeno što nije dobro. I moramo se toga pridržavati i moramo voljeti to. I ovaj drugom prilikom možda govorit ćemo o šartovima imana, o šartovima šehadeta. Pa jedan od tih šartova da bi šehade bilo ispravno šta? Hub, ljubav. Da volimo šehade, da volimo tevhi. da volimo sve ono što proističe iz tog šehade Da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala najviše i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve od svih ljudi i od žena i od djece i od majke i od baba i od eh, nas sami da volimo njih više i ako ispunimo taj šart onda nam je šehadet ispravno ako se i ostali ako se i ostali šartovi ispune i sad ćemo preći eh, na da klanjamo namaz ja mislim da je pa ćemo inša Allah nastaviti nema nema nema neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faktu. Islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio downloaden arhiva, Kuran i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. حسن الفجر بلوجا أبناء عراق لا تهنوا وصمودا أولاد العوجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت Posjetite nas www.stazomislama.com i www.essunne.com الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمى www.altal.com soba put vjernika في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي سحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تقي الحمام وأنا في القدس portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovu svjetlo za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom www.palpal.com Soba, put, vjernik.